บุ๊กทูสามสิบเก้า รถเสีย n e h ฮดาปั๊มถัดไปอยู่ที่ไหนคะ Kde je nejbližší ยางรถของดิฉันแบนค่ะ ป i c h n u l s e เปลี่ยนยางรถให้ได้ไหมคะ Můžete mi vyměnit kolo? ดิฉันอยากได้น้ำมันดีเซลสองสามลิตรค่ะ Potřebuji několik litrů nafty. ดิฉันไม่มีน้ำมันเบนซินแล้วค่ะ Nemám už žádný benzín. คุณมีแกลลอนน้ำมันไหมคะ Máte rezervní kanistr? ดิฉันจะโทรศัพท์ได้ที่ไหนคะ Kde si mohu zatelefonovat? ดิฉันต้องการรถลากค่ะ Potřebuji odtahovou službu. ดิฉันกำลังหาอู่ซ่อมรถค่ะ Hledám autoopravnu. เกิดอุบัติเหตุ Stala se nehoda. ตู้โทรศัพท์ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนคะ Kde je nejbližší telefon? คุณมีโทรศัพท์มือถือไหมคะ Máte u sebe mobilní telefon? เราต้องการความช่วยเหลือค่ะ Potřebujeme pomoc. ตามหมอให้ทีค่ะ Zavolejte lékaře. เรียกตำรวจให้ทีค่ะ Zavolejte policii. ขอดูเอกสารของคุณหน่อยค่ะ Vaše doklady, prosím. ขอดูใบขับขี่ของคุณหน่อยค่ะ Váš řidičský průkaz, prosím. ขอดูทะเบียนรถของคุณหน่อยค่ะ Váš technický průkaz, prosím.